Pichha ha capítulo. imaynam imainam MANTA Apukuna. Uyarichi kaita. Waqaspayaja parkachaychik manta. ñakarinaykichikmanta. Llapaq quri qullqikichikmi ismunqa. Sumaq pachaykichiktapas tapas puyo Llapaq quri liunya akarun. Chaykunam kontraykichikpi Diosman kichik, inaspam kichik tapas ninawan hina tiempo Kay timpukunapim tiempokunapim jorijoljita kichik. Kusichapi llamka posoqnikichikman mana pagasqaykichikmi akusasuchkankichik. Llapayan kamachik señormi uyarirun kajkunapa reklamas jankuta. Kay pachapi paikichikmi suma por kichik, Cuerpo nakanapa takusichispa. ya chisja ganado pohoron kichik. Mana akusaspa y kichikmi, mana harkakuy atichkaqta kunamanta. Pacienciawan panilla Wawqi Chainaja paciencia paciencia kuichikia señor ninchi kama tarpo kaqpas y paratawan paratan pacienciawan suyan allinta kusichanampa. Chaynayaham kunapas ama paciencia kuichi. Señor ninchikpa kotimunanga ichpallañam kachkan. ama Amayaham kunaja hamkunaqa chaynapi ama juzgasqa un Punkupi hinayanyam kachkan chicha. Dios manta Diosmanta ñawpaq willakuykunapa ejempluntaya paciencia Paykunam señor manta señormanta manta jaruna runakunapaqmi hapinchik ñakarispa pacienciakuqkunataqa. Uyarirqankichikmi manta, manta. Yachan kichiktagmi, Yachankichiktaqmi kuna tukuruptin señor japayuan imam mantapas. Señor hakkuya payakurmi, Inaspa llaki payakurmi. Wauji y tuku imamantapas astawanja amaya pacharay kupas pacharaikupas y kay kupas Amaya y juraychikchu. kachung, hakachung, ari kaptinga, mana chiqapkaptinñataq mana, Chainapi Dios mana kichikpa. Maihan nikichikpas ñakarispaja Diostaya mañakuichi Maihan nikichikpas kosisja kaspaja takispaya Dios talabaichi. Maihan nikichikpas unqusqa kaspaja iñiqkuna ukupi ancianukunataya hayaychik, chaynapi Diosta mañapususpaykichik SEÑOR señor aceitiwan me Confiacuspa Señor Señorme unjuqta de sayardachinja. Uchapi kaptinqa pampachaykunqam. Uchaykichikunata uyanakuspaya, Diosta mañakuychik chaynapi sanuyanaykichikpaq. Kusturunapa tukuy manyakushanga, mañakusqanqa, Dios Diosmanta uyako Eliaspas, nyuhanchik hinam karja. Paymi tukuy mana paramunanpaq, chaymi kimsa wata partimpuni mana paramurhachu. Huktawan mañakuptinmi ichaqa paraykaamunqa, chaymi chakrapi kawsaykuna huktawan rururqa. pantarupting... panillaykuna, mayqannikichikpas pantarupting, piyasachikuymanta ...yachai y yachay manta Chay manta... kutirirachimuqmi, chay al almanta manta salvaron. Inaspam, Nananana huchankunatapas Kachin.